Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, vai labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis, un dienas katehēze ir klāt. Piedošana, kad nedaudz ar kavēšanos, bet šodien ir īpaša diena, jo ir zib marietons, kā jūs jau dzirdējāt šajā džinglā pirms katehēzes sākuma ir zib marietons, kurā um, vācam ikmēneša marietons tāds, kurš jau ir uh, no oktobra uh, sācies un uh, ik mēnesi, kuru mēs arī um, darām. Tad arī šajā dienā mēs esam uzsākuši šo akciju Zibmaratonu, kur eh, pamatideja eh, ir un bija eh, vākt ziedojumus ikmēneša izdevumu sekšanai. Tas ir visu elektrības, visādiem, visādiem šādiem izdevumiem, kas ir nepieciešami ik mēnesi, lai mēs vispār varētu darboties. Prieka ziņa ir tāda, ka mums uzsākot šo zibmarietonu jau ir savākti 19,588 eiro, kas nozīmē paldies ir sasniegts e, šis mērķis, lai mēs varētu strādāt un darboties, sekt visus ikmēneša izdevumus. Uh, Šodien ir marietons, un tas nozīmē, ka eh, mēs turpinām eh, šo ziedojumu akciju, un visi ziedojumi, kas tagad nāks klāt, būs veltīti tam, lai mēs varētu atjaunot jau novecojušo aparatūru, par ko mēs eh, ik pa brītiņam varbūt tās esam pieminējuši, piemēram, tais brīžos, ka kaut kas nenostrādā, jo, diemžēl, aparatūra ir veca un var gadīties, ka kaut kas nestrādā vienkārši. Un tie ziedojumi, kas eh, nāk šodien klāt, eh, kurus jūs, eh, gribas teikt, tā upurēsiet rādījumu arī vajadzībām, tiks likti lietā, lai mēs tiešām nodrošinātu, ka tā aparatūra novecojusi aparatūra būtu atjaunota un lai mēs varētu kvalitatīvi un skaisti un labi un svētīgi arī turpināt kalpot tāda lieta. Tas ir tas iemesls, kāpēc nedaudz arī ar tādu nobīdi, laika nobīdi, aizkavēšanos, jo no nu, gribas visu pastāstīt un pateikt un painformēt, un, nu, jā, gadās piedošana par to, bet, nu, ir katehēzes laiks, un tas nozīmē, ka pārdomāsim par uh, baznīcas uh, ticības patiesībām, par uh, baznīcas, nu, gribas teikt, arī attieksmēm uz uh, visdažādākiem jautājumiem, un vēl joprojām, protams, šajā reizē vēl joprojām par ekumēnismu. Un šodien, protams, būs nedaudz uh, ja gribas teikt tāpat arī īsāk un, un, un ātrāk šī katehēze, jo esam gandrīz jau izlasījuši Vatikāna otrā koncila dokumentu, kas ir veltīts ekumenismam. Ļoti zīmīgi, jo jau rīt sākas Kristiešu vienotības nedēļa, un mēs esam paspējuši līdz šai vienotības nedēļai izlasīt eh, visu šo nepārāk garo dokumentu, eh, un tādējādi es ceru arī nedaudz vairāk sagatavojušies šai um, Kristiešu vienotības nedēļai katehēzi, kas sekos, eh, sāksies ar, eh, nu, gribas teikt, ar rītdienu, jeb eh, manā gadījumā ar piekdienu, būs sarunas ar dažādu konfesiju mācītājiem un priesteri. Un šajā sarunās vairāk pārdomāsim un padalīsimies ar, ar šiem dažādiem cilvēkiem par to, Kāda tad ir šī ekumeniskā pieredze? Mēs dzirdējām, ka daudz un dikti ir stāstīts šajā dokumentā par to, kā jā, ar cieņu, ar mīlestību, ar tuvāku mīlestību, ar, ar pazemību ir šīs attiecības jāveicina, jo galu galā tas ir uzdevums, kuru mums ir uzticējis pats Dievs. <clears throat> Un, un, un tagad mēs mēģināsim uh, to izdarīt praktizēt un arī dzirdēt, ieklausīties savos kristiešos līdzbrāļos un māsās par to, kāda tad ir šī pieredze. Bet vienlaikus gribas teikt tā, šīs katehēzes laikā mēs, kā jau zimarietonē dienā, arī aicinām jūs nepalikt malā un atbalstīt rādījumu arī ar savu ziedojumu, lai mēs varētu tiešām kalpot, eh, svētīgi kalpot jums, rādījumam, arī klausītāji, un eh, kalpot ar eh, labu um, skaņu, ar labu, labiem raidījumiem, ar, ar priecīgiem un, un, un apmierinātiem brīvprātīgiem, kuri gatavo mums <laughs> šos raidījumus par to, ka viss strādā un viss notiek kā tam vajadzētu notikt. Paldies par to, ka jūs mūs jau esat atbalstījuši. Paldies, milzīgs, milzīgs paldies! Un paldies arī jau tā kā uz priekšu par to ziedojumu, to atbalstu ziedojumu formātā, ko jūs vēl tikai dosiet mums, lai mēs varētu tad arī veikt visus pārējos darbiņus. Starp citu, veidi, kā jūs varat atrast mūsu ziedojuma iespējas, ir ejot uz rādījumu arī Latvijas mājaslapu, atrodot sadaļu ziedot. Uh, un tajā jūs redzēsiet visdažādākos veidus. Tikai tā, lai painformētu, eh, ir iespēja noziedot konta pārskaitījumu formātā, atrodot kontu šajā mājaslapā, ir iespēja ar PayPal pogu noziedot un Tādējādi, eh, dodot savu ieguldījumu rādījumu arī Latvijas darbībā, ir iespēja aizejot uz eh, daudziem dievnamiem, atrodot rādījumu arī Latvijas ziedojumu kastīti. Tā ir tāda balta kaste, ar eh, Marijas eh, nu, logo uz šīs kastes eh, un ar uzrakstu rādījumu arī Latvijā. Tajā varat ielikt skaidrs naudas ziedojumu, kas nedaudz vēlāk tad arī tiks nogādāts līdz mums, vai arī zvanīt pa ziedojumu telefonu un tādējādi noziedojot 4,27 eiro. Telefona numurs ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Vēlreiz, ja gribat ziedot eh, ar ziedojumu telefonu numuru un tādējādi noziedojot 4,27 eiro, tad telefona numurs ir 900 677 69. Paldies, paldies par to, ka ziedojat, par, paldies, ka atbalstat un paldies, ka esat kopā ar mums šādā veidā. Uh, Bet ķeroties pie katehēzes tēmu, tēmas par ekumēnismu, gribas arī atgādināt telefonu numurus, uz kuriem jūs varat Uh, mm, zvanīt vai sūtīt uh, īsiņas, lai painformētu mūs par gan par to, kad esat noziedojuši un tādējādi ļaujot redzēt, kā pildās, uh, piepildās mūsu kopīgie sapņi, gan arī varbūt tās, lai iesaistītos šajā katehēzē, uzdodot jautājumus, vai varbūt tās padaloties par to, kāda ir jūsu ekumeniskā pieredze, kur jūs esat Eh, šo ekumenismu pieredzējuši kā kaut ko ļoti skaistu, vērtīgu un nu, svētīgu, un kur varbūt tās par nožēlu varbūt tās ir nācies eh, piedzīvot kādu vilšanos, lai mēs varētu pārdomāt un mācīties kā tad ir būt ekumeniski atvērtam. Es domāju, radījuma arī ir pilnīgi noteikti ekumeniski atvērts, ņemot vērā to, ka ir mums ne tikai katoļi ticīgie, kas e, veido raidījumus un darbojas pie mums, bet ir arī citu konfesiju e, cilvēku un tiešām paliekot uzticīgi e, Kristus mācībai un e, katoliskās baznīcas mācībai, mēs esam spējuši veidot šīs ekonomi, ekum, ekumeniskās um, e, attiecības tik tādas, man šķiet, veselīgas un tiešām jēgpilnas. Uh, Lasot un pārdomājot, beidzot e- ejot pie, pie šī Vatikāna otrā koncila dokumenta, esam nonākuši līdz trešajai nodaļai, kas ir beidzamā nodaļa šajā dokumentā un kas ir veltītā ar nosaukumu No Romas apustuliskā krēsla šķirtās baznīcas un ekleziālās e, kopienas. Tātad uh, specifiskas kaut kādas lietas par um, dažāda veida um, baznīcām vai ekleziālajām kopienām, un kādā veidā tad mēs varam veidot šīs attiecības ar šīm uh, kopienām. Es domāju, tas arī ir gana interesanti. Un uzreiz ir jāizceļ um, divas, divu veidu tādas uh, uh, iedalījumi, iedalījumi, kā tad ir uh, šīs baznīcas, at, kādas ir šīs atšķirības, kā, kā, kāda ir šie šķilšanās, šķelšanās, uh, Eh, veidi iespējams, ka jūs jau zinat, un, ja nezināt, tad eh, lūk, eh, ir šie divi veidi. Un pirmā šķelšanās, atdalīšanās no katoliskās baznīcas notika austrumos, un par to mēs visdrīzākais arī zinām. Un šobrīd šīs baznīcas mēs pazīstam kā austrumu baznīcas, kuras visdažādāko iemeslu dēļ ir piedzīvojušas šķelšanos, kas nu, savā veidā tomēr ir pārtraucis šo nu, vienotību, kas bija šajā mūsu šajās baznīcu starpā. Tātad šo austrumu baznīcu uh, Eh, ekumēnisms, tātad kā mēs veidojam šīs attiecības ar austrumu eh, baznīcām, ir ļoti daudz un dažādas. Eh, šīs austrumu baznīcas mēs Latvijā, protams, visvairāk pazīstam tieši pareizticīgo baznīcu un, un, un mīlam un cienam šo pareizticīgo baznīcu, bet ir arī grieķu katoļu starp citu baznīca un baznīca Eh, man liekas, ir vēl kāda ar austrumu uh, eh, rīta eh, baznīca, kas ir klātesoša ar Latviju. Es redzu, kā es pat nezinu, bet, ja jūs zināt, tad dodat ziņu. Mm, bet, jā, nu tā tad ir tā tad šī austrumu uh, šķelšanās uh, notikusi, un, un tā jau pirms daudziem, daudziem gadiem ir bijusi. Un tad ir otrā uh, šķelšanās, ko šeit raksturo kā tādu uh, rietumu šķelšanos, rietumu baznīcas šķelšanos, nu, ar reformāciju saistīto, tad Luters un, un, un viss tā, bet rietumu šeit Eiropā principā notikusī šķelšanās, un abos divos gadījumos šeit šis Vatikāna dokuments, dokuments arī norāda uz to, kādā veidā tam mums veidot šīs attiecības un kā uzturēt dialogu un savstarpēji varbūt tās arī veicināt šo uh, kristiešu vienotības tādu atmosfēru, garu un līdz ar to arī liecināt par vienotību. Un būt, man pat gribas lietot tādu mm, vārdu kā par garīgu spēku pasaulē, par garīgu spēku sabiedrībā. Tieši pateicoties šai vienotībai, mēs labi zinām, kad vieni paši mēs nevienmēr esam karotāji, un ir tāds teiciens, viens neesi karotājs. Uh, Un varbūt tas nav tas pats labākais vai adekvātākais izteiciens lietojumā šeit uz, tieši uz, uz baznīcām, uz kristiešu tādu vienotību, un tomēr gribas tā teikt, ka mūsu kristīgās vēsts nodošana, nokomunicēšana, liecības došana pasaulē, un līdz ar to arī varbūt tās veicinot gan šo mieru, kas ir vajadzīgs pasaulē, gan, gan uh, gan ar veicinošo ehm, sadarbību un mierīgu līdzās pastāvēšanu, vienotību mēs varam panākt tikai tad, ja mēs paši esam vienoti. Tu par to jau mēs lasījām un pārdomājām ehm, visa šī. Ehm, šī dokumenta vai šo divu nedēļu laikā, šo katehēžu laikā. Nu, tālāk, Eh, iesim mazā muzikālā pauzītē, un tad ķersimies klāt un pavisam īsi, pavisam, pavisam īsi eh, pārdomāsim, kādā veidā, kādas tad ir šīs attieksmes un kādā veidā mēs varam veidot attiecības ar šīm um, divām dažādām uh, šķelšanās formām, kā šis dokuments uh, par to liecina. Bet gribu atgādināt, uh, ka šodien ir zibmarietons, un tas nozīmē, ka vācam līdzekļus, lai varētu rādījumu arī uzturēt un protams, arī attīstīt. Ehm, paldies par to, ka esat jau noziedojuši, dāsni ziedojuši, un paldies par to, ka vēl ziedosiet. Ehm, neaizmirstiet, jo pateicoties jūsu ziedojumiem, ir iespējams strādāt, ir iespējams ehm, sludināt, ir iespējams evanģelizēt un, protams, uzrunāt jūs. Uh, Pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ un, un turpinam šo katehēzi, turpinam arī šo zibmarietonu dienu, jeb uzsākam, ies, pamazītiņām iesildāmies šajā zibmarietonā. Gaidu jūs arī ziņas par to, kad esat noziedojuši vai nu veikuši zvanu eh, pa telefonu numuru 900-6769 un tādējādi ziedojot 4,27 eiro, vai varbūt tās esat aizgājuši uz baznīcu vai kādā citā formātā esat veikuši šo ziedojumu, jo tādējādi mēs varēsim redzēt un uzreiz jūs informēt par to, kā tad attīstās lietas šajā zibra maratonā. Bet arī, ja gribat uzdot kādus jautājumus, nebaidieties, nekautrējieties. Šajā katehēzē centīšos atbildēt visu, kas ir saistīts ar šo šīs dienas tēmu par ekumēnismu un par to, kā tad veidot attiecības ar austrumu baznīcām un ar rietumu atšķirību tajām, eh, nu, gribas teikt, tā eh, protestantiskajām, varbūt tās tā eh, vienkāršības pēc baznīcām, lai gan tas arī ir diezgan niansēts jautājums. Nu, tālūk, pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ. Kristus ir. kungs, Jēzus Kristus. Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināts, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis un dienas katehēs, kurā runājam par ekumēnismu, bet šodien ir īpaša diena sakarā ar to, kad ir arī zība marietons, kurā vācam līdzekļus rādījumā arī uzturēšanai un šodien arī tādai um, atjaunošanai, radiotehniskai arī atjaunošanai. Paldies par ziedojumiem. Ir pienākusi viena ziņa, kas teica, ir noziedots zvans, paldies, un arī iezvanīja Divas kundzes ir noziedojušas ziedojumu kastītē. Sirsnīgs paldies par jūsu atbalstu un ziedojumu. Tas, protams, ļoti, ļoti ir nepieciešams un paldies par to, ka jūs arī to darat. Uh, Bet atgriežoties pie katehēzes tēmas, kas ir ekumēnisms, tad uzreiz gribas ķerties klāt un runāt, parunāt nedaudz par austrumu baznīcām. Arī ienāca zvans sakot, ka mums šeit Rīgā, Latvijā kopumā viens, viens pirmkārtam ir veci, veci ticībnieki, bet ir arī armēņu baznīca. Paldies, jā, ir vērts atgādināt, jo citādi dažreiz uh, tā it kā zini, bet eh, tad, kad vajag, tad uzreiz nemaz nevar atcerēties, kas tad ir ehm, mūsu baznīcā šeit, eh, Latvijā, uz vietas. Un, un vēl viena ziņa pienāca, tikko skatos, eh, noziedoja 10 eiro. Paldies jums visiem par darbu un kalpošanu. Paldies jums par to, ka atbalstat šo kalpošanu un šo, šo darbu. Uh, Tātad ekumenisms, austrumu baznīcas. Šeit tiek norādīts vispirmām kārtām uz to, ka austrumu un rietumu baznīcas daudzus gadsimtus ir gājušas katra pa savu ceļu, tomēr palikdamas vienotas ticībā un sakramentālajā dzīvē. Domstarpības attiecībā uz ticību vai baznīcas disciplīnu ar apustuniskā krēsla apusēju piekrišanu ir novērstas – Un tas nozīmē, ka austrumos pastāv daudz dzīvotspējīgākas atsevišķas, jeb vietējās baznīcas, kuru vidū vispirms jāpiemina patriarchālās baznīcas. Nu, tālūk, tātad atzīst to faktu, ka mēs esam gājušas šķeltu ceļu, atsevišķu uh, ceļu, un tomēr saglabājot uh, tādu um, vienotību ticībā un sakramentālajā dzīvē, un turklāt uh, savstarpējā komunikācijā un attiecībās uh, ir nonākti, uh, nonākti pie tādas uh, veselīgas uh, vienotības, uh, vienam otra atzīšanas, gribas tā teikt. Nedrīkst aizmirst, tā teikt, šeit tiek teikts, ka austrumu baznīca no pašiem to pirmsākumiem ir saglabājušas vērtības, no kurām rietumu baznīca ir daudz smēlusies liturģijas, garīgās tradīcijās un kanonisko tiesību jomā. Tātad rietumu baznīca ir bagātinājusies, smēlusies un iedvesmojusies arī no austrumu baznīcas, gan liturģiskās, gan garīgās, gan ar kanonisko tiesību uh, bagātības un uh, Tādējādi mēs esam šajā ziņā, un gribas pateikt, tādu vienotību arī piedzīvojuši. Lai arī šī šķelšanās tiek dažādi skaidrota, tas šeit tiek teikts, noticis arī atšķirīgas domāšanas un dzīves apstākļu iespaidā, gan arī dažādi citi ārēji cēloņi ir radījuši šķelšanos vai šo savstarpējas izpratnes un mīlestības uh, trūkumu izraisījuši, tad tomēr mums, mēs nedrīkstam uh, palikt tikai pie šīm, eh, šīm atšķirībām vai pie šī rūkuma, kas uh, šādos gadījumos, kad notiek šķelšanās, uh, var, varbūt tās pārņemt mūs. Un tad šeit šis dokuments uzsver ir, tos aspektus, ja tā varētu teikt, kuros tad mēs šo vienotību varam, kurus varam, nu, gribas teikt tā, izmantot, lai šo vienotību tad arī tālāk, varbūt tās nestu, tālāk veicinātu. Un garīgā tradīcija un liturģija ir divi no šiem aspektiem, kuriem varbūt tās pat īpaši mēs varam arī pievērsties. Šajās baznīcās, saka šis dokuments, kaut arī tās ir atšķēlušās, ir īsti sakramenti, it īpaši saistībā ar apusilisko pēcticību priesterību un eharistiju, līdzdalība sakrālajās darbībās, attiecīgos apstākļos un ar baznīcas autoritāšu piekrišanu ir nevien iespējama, bet arī ieteicama. Tātad austrumu baznīcās ir saglabājusies šī apustuliskā pēcticība, priesterība un eharistija, un kur e, ir varbūt tās vajadzība ja baznīca savstarpēji tam piekrīt, vienojās, tad ir arī iespēja šo mm, ehm, mm, mm, izmantot šo eh, līdzdarboties šajā mm, sakramentālajā darbībā. Nu, tāda ir. Tāda ir ļoti, man liekas, skaidra un, un laba atbilde. Tādā eh, ziņā mēs, mēs tiešām izrādām šo lielo cieņu un respektu viens, viens pret otru, uh, ar šādā veidā atzīstot, ka e, tomēr tur ir šajās baznīcās ir saglabājusies arī šī um, autentiskā, e, ja tā var teikt, evaharistija, priesterība, tātad šī apustuliskā pēctecība. Uh, Austrumu pastāv arī bagātas garīgās dzīves tradīcijas, kuras īpaši, īpaši izpaužas monasticismā, tātad klosteru dzīvē, kļūstot arī par rietumu klosteru dzīves avotu, starp citu. Biežāk izmantot šo, šo šīs austrumu baznīcas garīgās baznīcas, eh, garīgās bagātības, Tālūk, um, teikts, ne? un to es domāju, mums arī filokēja un, un, un ir citi avoti, kurus mēs uh, ar latviešu ir iztulkot un kurus mēs uh, mīlam izmantot un kur uh, tieši austrumu baznīcas garīgā bagātība arī tiek paust un, un, un jā, man kā, uh, gribas teikt tā klostri cilvēkam pašam, protams, arī cieņa pret uh, šo austrumu tradīciju, kurā uh, no klostera dzīve aizsākusies un kuru mēs esam pārņēmuši un attīstījuši. Tā kā ir lielas, lielas bagātības, kas, kuras, ar kurām mēs varam dalīties. Tātad, un svarīgi ir pazīt, cienīt, atbalstīt un uzturēt tik ļoti bagāto austrumu, liturģisko un garīgo mantojumu. Nekādā ziņā to mēs nedrīkstam pazemināt. Uh, tā, tas ir mantojums, eh, no kura mēs esam smēlušies un kas mm, daudzus, jo daudz cilvēks uztur, uztur un spēcina. Uh, Austrumu baznīcas īpašā disciplīna, uh, kas ar to domāts, uh, lasu austrumu baznīcām, kas apzinās visas baznīcas vienotības nepieciešamību, ir tiesības rīkoties saskaņā ar savām normām, jo tās labāk atbilst viņu ticīgo raksturam un vairāk noder to dvēseļu labumam. Tad savu veidu tā autonomija un neatkarība šeit tiek arī atzīta, kad apzinoties šo, šīs tā tiek baznīcas īpatnības, viņiem tiesības rīkot saskaņā ar šīm savām normām. Un visbeidzot, eh, eh, Austrumu baznīca, baznīcu pieeja doktrinālajiem jautājumiem arī eh, tiek uzsvērts tas, kad šai, šajās baznīcās bieži vien uh, Eh, ir saglabāta tā autentiskā mm, mācība, pat ja arī pausta nedaudz eh, citādākā formā. Tātad tas, kas teikts par likumīgo daudzveidību baznīcā, attiecas arī uz ticības patiesību dažādiem teoloģiskajiem formulējumiem, atšķirīgi teoloģisko formulējumi visbiežāk jāuzskata par savstarpēji papildinošiem, nevis pretrunīgiem. Tā tiek teikts arī par šo austrumu baznīcas teoloģisko mantojumu. Uh, nu, par to, ka vispirmām kārtām šis pirmais teikums, uh, kad uh, likumīga daudzveidība baznīcā ir, ir realitāte, kas pastāv un kas ir jārespektē, un tas vēl jau vairāk attiecas attiecībā tieši uz austrumu baznīcām. Uh, Un šie teoloģiskie formulējumi, pat ja viņi atšķiras, nebūtu jāuztver kā uh, konfrontējoši, bet gluži otrādi savstarpēji papildinoši. Un, nu, šeit mēs droši vien varam domāt par mūsu ticības apliecinājumu un to, kādā veidā, kādus vārdus mēs lietojam, izsakoties. Es ticu um, Dievam, un kādā veidā varbūt tās attīstās šī teoloģija. Es ticu uh, Uh, Dievam, Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, un tur tās attiecības, kā tiek formulētas, ļoti niansēta lieta, bet uh, teoloģiskajos uh, tādos pētījumos un, un izziņā, vēsturiskā un, un, un kultūras izziņā ir nonākuši pie secinājuma, ka uh, ticam uh, tam pašam tikai citādākā veidā esam to varbūt tās formulējuši, un ir prieks dzirdēt un, un redzēt, kad uh, uh, mēs ar cieņu izturamies pret šīm austrumu baznīcām un esam aicināti to arī darīt un, un nebaidīties no tās bagātības, kuru šajā austrumu baznīcā mēs sastopam. Tālāk, diezgan daudz norunāju jau. Gribu tikai atgādināt, ka šodien ir zibmarietona laiks, kas nozīmē, ka vācam ziedojumus rādījuma arī uzturēšanai, un šodien arī um, gribas īstenot, nu, jāsaka tā, sapni vai uh, patiesībā vajadzību tas ir atjaunot tehnisko um, bāzi, tad atjaunot kaut kādas lietas, tas ir mikrofonus um, vai, vai planšeti, tādu mazu kompjuterīti, kurā mēs redzam jūsu īziņas un uh, un eh, e-pastus, un WhatsApp ziņas, un, un tādas lietas, jo tas viss ir novecojis, un, diemžēl, pamazītiņam, pamazītiņam sāk atteikties eh, atbilstoši darboties. Tā kā paldies jums par to, ka jūs esat mūs dāsni atbalstījuši līdz šim datumam, un eh, atbalstiet arī turpmāk, atbalstiet šodien, lai varbūt tās īstenotos arī tie pārējie Eh, mērķi un vajadzības, un mēs tiešām varētu kvalitatīvi un labi jums eh, kalpot. Ejam muzikālā pauzē, pēc kā atgriežamies, lai noslēgtu šo katehēzi vēl ar dažām pārdomām par rietumu šķeltajām eh, baznīcām. Un ja tu gribi iesaistīties šajā katehēzē, padalīties ar savu pieredzi par attiecībām ar citām konfesijām, tad nebaidies raksti īziņas vai zvani. Īziņu telefona numurs ir 266 77 272 pēc zvaniem 6 67, 969, 131. Starp citu, šiem telefoniem tu vari arī ziņot par savu ziedojumu, ko esi veicis mums, vai nu noziedojot baznīcas kastītē, vai varbūt tās veicot telefonu zvanu vai kādā citādā veidā. Pēc brīža esam atpakaļ. tēvs, pamats drošs, stiprāk lins mūsu pils. Tevi slavējam un pielūdzam, jo tev pieder viss gods, vara spēks. Tu dieva dēls, tu mūsu kungs, savām asinīm atpircis mūsu. Tevi slavējam! lūdzam, jo tev pieder viss gods, vara spēks. Mēs saucam uz tevi, ak, šķīsti mūsu kungs, lai esam vestīgami tev. Mēs paceļam sirdis uz tevi. tevi slavējam un pielūdzam. svētais gars un piepildi mūs ar mīlestību, ar mīlestību. Nāc piepildi mūs ar mieru, ar mieru. Nāc piepildi mūs ar prieku, ar prieku. piepildījums ar pazemību, ar pazemību. Nāc piepildījums ar paklausību. Nāc piepildījums ar lēnprātību, ar lēnprātību. Nāc piepildījums patiesību, ar patiesību. Nāc piepildi mūs ar gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mūs ar spēku, ar spēku. Nāc piepildi mūs, nāc svētais gars.

paceļam sirdis uz tevi, akungs, ar spēku, lai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 jaunas, atjaunotas tehnikas iegādēji, jo lietas ir novecojušas, aparatūra ir novecojusi, un bez jūsu ziedojumiem mēs to nevaram atjaunot. Tā kā paldies par visiem, kuri jau ir saziedojuši, e, un mēs varam nosakt visus mēnešu izdevumus. Vispārējais ies tam, lai mēs varētu atjaunot nepieciešamo tehniku, un līdz ar to arī turpināt darboties un strādāt. Paldies, paldies jums visiem par šo dāsnumu, ko esat izrādījuši mums! Eh, paldies arī eh, kādai eh, klausītājai, kura raksta tādu jautājumu. Kādā raidījumā dzirdēju, ka Svētais Ignācijas esot teicis visus vest pa vienu ceļu ir bīstami. Varbūt Dievs savā gudrībā ir pieļāvis austrumu baznīcas atšķelšanos, tādējādi saglabājot ko būtisku. Uh, Eh, es pilnīgi piekrītu, ka eh, iespējams Dievs savā apredzībā ir tomēr parūpējies par to, kad eh, Viņš ved mūs visus pie sevis, pat ja arī dažādi ceļi šajā pie viņa mūs aizved, vai ne? Es <laughs> nevarēšu pateikt, gan vai, viņ, vai svētais Ignācijas tā esot teicis, viņš pats ir, tur ir tas viņa tāds biogrāfisks uh, Um, biogrāfiska aina, kur, kur viņš jāj uz ezelīša sarunā ar uh, Mauru, ar tātad islāmiski ticīgo, um, un, un, un, un notiek neliels konflikts, jo tas islāma ticīgais apvaino Mariju, un tad viņš uh, savā ziņā tā kā pieņem lēmumu, ja ēzelis uh, viņu vedīs Mm, pa to pašu ceļu, pa kuru ir e, šis maurs aizgājis, tad viņš, tā dieva griba ir bijusi tāda. Varbūt tās uz to tā atsauc ir, kad no nu, dieva gribā mēdz būt arī dažādi, jo Ēzeles aizgāja pa citu tomēr ceļu. Nezinu, bet katrā ziņā tā doma par to, ka dieva apredzību mēs līdz galam nevaram izprast, un mēs varam tikai paļauties uz to, ka viņš tiešām uh, vada mūs, un kad arī šī šķelšanās, ar austrumu baznīcu šķelšanās, tomēr ir, ir uh, Eh, veids, kā Dievs eh, joprojām mūs ved eh, pretī sev un pie sevis. Nu, tālūk, bet mums ir arī telefons zvans, lūdzu. Nogriežiet, lūdzu, radioaparātu, lai mēs varam jūs dzirdēt. Lūdzu, tagad varat runāt. Halo! Vai dzirdat mūs? Nē, nu laikam, laikam kaut kas nav līdz galam. Eh, zvanat vēlreiz eh, un palieciet pie aparāta, jo eh, es atbildu, lai jūs tad varētu arī runāt. Un starp citu, ja gadījumā radioaparātam blakus esat, tad nogriežiet klusāk, vienkārši lai varētu dzirdēt. Uh, Māris baznīcā iemetu 50 eiro pateicību Dievam, pateicību jums eh, par tādu dāsnu ziedojumu. Eh, sirsnīgs, tiešām sirsnīgs, sirsnīgs paldies. Labrīt, man ir jautājums par ekumēnismu, ekumēnisms eh, attiecībās ar, citu, nu, kristi, ar citām kristīgajām konfesijām, kuras nav tradicionālās konfesijas, kurām ir citādāks redzējums uz mums, uh, būtiskām ticības patiesībām. Jā, par to es arī gribēju tagad šajā noslēguma daļā nedaudz parunāt, jo nu, savā ziņā gribas teikt tā, ka uh, austrumu baznīcas uh, tur ir skaidrs visa cieņa un gods, jo ir saglabājusies, uh, saglabājusies tā teoloģiskā uh, doktrinālā arī tuvība, sakramentālā tuvība, priesterības tuvība un līdz ar to visu cieņu un, un, un respektu pret, pret austrumu baznīcām. Attiecībā uz, attiecībā uz uh, Eh, citu, citām baznīcām. Un šeit ir teikta tāda lieta par eh, eh, šķirtajām baznīcām un ekleziālajām kopienām rietumos. Tas ir mm, tajā laikā pēc reformācijas ir izveidojušās ļoti daudz un dažādas kopienas un baznīcas, sākot jau, kā teikt, ar viduslaikiem. Un šeit tiek teikts tā, katolisko baznīcu vieno īpašu tuvību un radniecības saites – jo kristīgās tautas dzīve daudzos gadījumos noritēja vienā baznīcas kopībā. Tā šeit eh, tiek teikts. Tā kā šīs baznīcas un ekleziālās kopienas izcelsme, doktrīna un garīgās uh, dzīves ziņā tomēr ievērojami atšķiras nevien no mums, bet arī citu starpā, tad ir grūti viņas eh, nu, tā eh, vien, eh, viengabalaini kaut kā raksturot, un šis dokuments to negrib darīt. Bet ļoti nopietni at, ir ļoti nopietnas atšķirības, un turklāt ne tikai vēsturiskas, socioloģiskas, psiholoģiskas un kultūras ziņā, bet galvenokārt at, atklātās patiesības interpretācijā. Nu, tā šeit tiek teikts. Un Līdz ar to ir vēlme arī šeit, baznīcas um, dokumentā, saka, ir norādīt dažus aspektus, uz, uz kuri pamata tad var veidot šīs attiecības arī ar citām kopienām, um, un gan šim, uh, ko mēs saucam tomēr jau par tradicionālajām uh, baznīcām, luterāņu, baptistu un tā tālāk, bet arī par uh, citām ekleziālajām kopienām vai citām uh, baznīcām, kas mums arī Latvijā ir gana daudz. Un tātad vispirmām kārtām laikam, protams, norādot uz to, ka eh, ticība Kristum mēs varam uh, um, meklēt vienotību un darboties vienotības uh, virzienā, it īpaši tais brīžos, kad šīs visas baznīcas apliecina Jēzu Kristu un Dievu kā mūsu kungu un pestītāju. Par to mēs varam tikai priecāties, kad, kad arī šīs nu, citas baznīcas un ekleziālās kopienas uh, Um, vēršas pie šī viena avota, kas ir pats Kristus. Uh, pats Kristus. Un līdz ar to tas var būt jau pamats, uz kuru mēs varam uh, veidot attiecības. Nākošais svēto rakstu, uh, svētie raksti. Uh, bieži vien tieši šīs Eh, šķirtās kopienas rietumos, eh, šķirtās kopienas luterāņu un, un baptisti un citu kopienu mm, locekļi ir daudz dedzīgāki tieši bībeles studijās. Nu tā, kaut kā ir sanācis, kad jā, bībeles studijās ļoti pamatīgi studē un ļoti pamatīgi iedziļinas un atkal cieņa un respekts par to, ka eh, bībeli, kas ir visu arī katoļu tāds gribas teikt, stūrakmenis, ticības stūrakmenis, kad arī uz šajā gadījumā mēs varam izrādīt cieņu un respektu un arī izmantot kā tādu vienotības veicinošu līdzekļi, nu, ja tā var izteikties. Tātad, kas šeit tiek teikts? Saskaņā ar katolisko ticību autentiskajam baznīcas maģistērijam ir īpaša nozīme svēto rakstu skaidrošanā un sludināšanā, un līdz ar to šī ir tā atšķirība šajās dažādās kopienās, kur varbūt tās šī interpretācija un sludināšana ir ļoti individuāli atstāta un, un, un kas var arī tā nu, dažādi mm, izpildīties. Bet tomēr, neskatoties to, mēs varam cienīt. Un šeit tiek teikts tā, tomēr šajā dialogā svētie raksti. Varenajā dieva rokā ir lielisks instruments, kas noder, lai sasniegtu vienotību, kuru pestītājs piedāvā visiem cilvēkiem. Tātad, neskatoties uz to, ka ir atšķirības, svētie raksti var būt labs pamats. Uh, sakramentālā dzīve, saņemot kristības sakramentu, ja vien tas ir saskaņā ar kunga iedibinājumu, tiek pareizi piešķirts un pienācīgā dvēseles noskaņojumā saņemts, kļūst, cilvēks patiesi kļūst krustā, sistā un godībā augšām celtā Kristus miesa. Un arī šajā gadījumā mēs varam veidot un izrādīt uh, Eh, šo cieņu un, un mīlestību attiecībā uz, uz mūsu līdzbrāļiem, eh, citu konfesiju locekļiem. Un, eh, nu jā, kaut arī ekleziālajās kopienās, kas no mums ir šķirtas, trūkst no kristības sakramentā iz, izrietošās pilnīgās vienotības ar mums, un kaut arī man, mūsuprāt, īpaši ordinācijas sakramentā trūkum, trūkst uh, šī evaharistijas eh, eh, būtība tomēr tās svētajā vakarēdienā svinēdama kunga nāves un augšām celšanās piemiņu apliecina, ka dzīve ir vienotībā ar Kristu un gaida viņa atnā, viņu atnākamu godībā. Tātad eh, dialoga centrā jābūt mācībai par kunga pēdējām vakariņām un citiem sakramentiem, uh, kā arī par kultu un baznīcas kalpojumu. Tātad eh, atkal eh, pamats ir, pat ja arī šķelti esam, pamats mums ir, un, un ja arī mēs nevaram eh, pilnīgā vienībā būt, tad tomēr mēs varam iet šo, šo ceļu, vienotības ceļu. Un visbeidzot, noslēgumā, dzīve Kristū. Šo Eh, šķirto brāļu un māsu kristīgo dzīvi uztur ticība kristumu, to stiprina kristības žēlastība un dievu vārda klausīšanās. Tā izpaužas individuālā lūkšanā, svēto rakstu apcerē un kristīgās ģimenes dzīvē, dieva sludināšanu, eh, dieva sludināšanā. Eh, un, un līdz ar to, kaut arī daudzi kristieši Eh, savā evanģeliskajā izpratnē mm, atšķiras arī no katoļu izpratnes. Viņi tāpat kā mēs vēlas būt uzticīgi Kristus vārdiem, Kristu, kristīgo tikumu avotam un klausīt apstuļu pavēlēju visu, ko jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Kristus vārdā, pateikdamies Dievam un Tēvam caur viņu. Šī iemesla dēļ, saka šis dokuments, uh, ekumenisko dialogu varētu sākt apspriežot evaņģēlīju pat pausto morāles principu piemērošanu. Nu, tālūk. Tātad mums ir arī šī uh, morāles uh, principu avots, uz kā mēs varam veidot šīs attiecības, par ko mēs varam veidot dialogu un, un tiešām darboties. Un, protams, pats pats beidzamais, e, kad uh, uh, Eh, ir šī žēlsirdības eh, dimensija, žēlsirdības misija, ko bieži vien um, citas um, kristiešu kopienas, baznīcas, ekleziālās kopienas veids, un kas arī ir ļoti spēcīga liecība pasaulē par Kristu, kur mēs kopā varam uh, nevis šķelties, bet vienoties un sludināt līdz ar to par, uh, par šo Kristu, kam mēs visi uh, kopīgi ticam. Un kas varbūt ir par tādu izlīkšanas ehm, e, e, ceļu, savstarpēju izlīkšanas ceļu, kas kā šeit beigu beigās atzīs, nevienmēr vien ir iespējams tikai saviem spēkiem, bet kad ir vajadzīga tiešām Dieva svētā gara, vadība un palīdzība. Nu tālūk, es ceru, ka kaut e, nedaudz un tomēr atbildē uz šo jautājumu, kā rīkoties un kā izturēties pret citām kopienām un, un, un uh, baznīcām. Vien tādos uh, divos, varbūt tās vārdos, noslēdzot šo uh, Eh, dokumentu un šo skatehēzi par ekumenismu, gribas teikt, cieņa un mīlestība. Eh, šie ir tādi pamat principi, pamatvērtības un pamatattieksmes, ar kurām mums jāizturas pret ikvienu, tā skaitā pret mums, eh, mūsu kristiešu brāļiem, līdzbrāļiem un māsām visdažādākajās baznīcās. Nu, lai arī var būt atšķirības tajā, cik tālu un kā mēs varam veidot šo vienotību, tad tomēr esam aicināti paļāvībā uz Dievu to arī darīt un veicināt. Nu, Tālāk, noslēgumā tikai gribu teikt paldies. Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Paldies, ka ziedojat un ziedojat arī šī e, zibmarietona laikā, lai mēs varētu īstenot savus mērķus. E, tiksimies jau pēc maza brīža kafijas e, pauzē.